www.paltalk.com Soba put vijednika. drugim je umažite u dobročinstvo i čestitosti, a ne sudjelujte u grijehu i neprijateljstvu i bojte se Allaha, jer Allah strašno kažnja. Na tome se potpomažite, na tome jedni druge podupirite, kasnije će doći fitneti koji će zadesiti svakoga od vas. Fitneti kako je Resul sallallahu alaihi wa sallam nagovijestio, gdje se ni najučeniji neće moći snaći. Ja ihvati, hajja, namdi, savijan, ja ihvati, hajja, www.paltalk.com Soba put vjernika. Ja ihvati, hajja, namdi, إخوتي هيا نمضي سويا يا إخوتي هيا نمضي سويا يا إخوتي هيا نمضي سويا يا إخوتي هيا نمضي سويا لسعي حثيث لأجل البناء لأجل الرقي لأجل النماء لسعي حثيث لأجل الرقي لأجل النماء نلبي نلبي لهذا I znate primjer onih koji su bili ranjeni. Pa je bilo malo vode, pa im je dijeljena voda. Pa je odbijao svaki od njih. Kaže, dadni mome bratu, njemu preče. dadni mome bratu, njemu je preče, dadni mome bratu, njemu je preče. I tako su se izredali dok nisu jedan po jedan preselili kao šehrini.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 koga on dželle šanu na pravi put uputi, ta je od upućenih. A koga on subhane i svoje pravednosti ostavi u zabludi, nećeš naći nikoga da ga na pravi put izvere. A zatim najbolji govor je Allahov govor. Najbolja uputa je uputa Muhameda sallallahu alaihi wa sallam. A najgore stvari po ovaj din jesu novotarije jer svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi u vatru. Allahu se utječemo od nje. Hvala Allahu te bareke ovaj tela koji nas je uputio na pravi put. Hvala uzvišenom na njegovim njametima, na njegovim blagodatima. Blagodatima koje vidimo i koje ne vidimo, koji smo svjesni i koji nismo svjesni. Njemu uzvišenom hvala, njemu uzvišenom sva zahvala. Njemu uzvišenom hvala na ovom islamu na ovoj uputi, na ovom sunnetu, na ovom dinu, uzvišenom, njemu uzvišenom hvala na ovom danas, današnjem skupu, današnjoj kutvi, ovom petku, Bajramu u sedmici, kako su ga nazvali. Znači, petak jeste Bajram u Herti za muslimane. I to su blagodati od Allaha Tebare Kvetala, Da se muslimani pet puta dnevno viđaju na namazima. I to im je ostavljeno kao vađib, kao obaveza. Da se viđaju i da klanjaju zajedno. Da zajedno obavljaju molitvu. Da se Allahu te bareke ve teala približavaju. Da njega uzvišenog spominju. Da njega uzvišenog veličaju. A zato smo i došli na ovaj svijet. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ nisam stvorio ni za što drugo, ni džine, ni ljude, osim da mi robuju, da mi i badet čine. Pa nam je ostavljeno pet puta da se sastajemo u jednom danu, a jednom u herti. To je ovaj dan, to je ovaj trenutak, ovaj moment, ovaj petak. I zaista, u ovom danu, postoji moment, trenutak, kada se dova upućena Allahu Tebare Kevetala uslišava. Kada je Allah Tebare Kevetala prima. I zato neka vaš jezik bude vlažan u ovim danima, danima petka i u drugim danima od spominjanja njegovog imena i traženje dove, upućivanje dove Allahu Tebare Kevetala. Tražite od Allaha Subhanahu Zaista je on milostiv i zaista on voli kad se od njega traži, a mrzi kad se od njega ne traži. Allah te bareke ve taala nam je to ostavio. I pet dnevi namaza i džuma i da ih zajedno obavljamo. I naredio mi Allah te bareke ve taala da budemo braća, braća po imanu, da se međusobno uvažavamo, da jedni druge da jedni druge postičemo na dobro, a odvraćamo od zla, da jedni druge potpomažemo na dobročinstvu, kako kaže Allah te bari potala, potpomažite se na dobročinstvu, a nemojte se potpomagati na griješenju. Na dobročinstvu i bogobojaznost. Na tome se potpomažite, na tome jedni druge podupirite, na tome jedni druge gurajte, a nemojte se potpomagati na griješenju jer ćete zažaliti. Kasnije će doći fitneti koji će zabesiti svakoga od vas. Fitneti, kako je Resul sallallahu alaihi wa sallam nagovjestio, gdje se ni najučemniji neće moći snaći. Zbog ostavljanja vađiva koje nam je Allah te bari kod kamena A jedan od tih vađiva jeste bratstvo u islamu. To je braće vađiv. To je nama obaveza. Bađi b. Naredba od Allaha te bareke u etala. I nije to nešto pohvalno. Nešto ako uradiš, nemaš grijeha, ako zapostaviš, nema veze. Ne, nego obaveza vađib. Kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam i budite u Allahovi robovi braći da budemo braća, prava istinska braća. Subhanallah ilazim. Kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam i nemojte namjerno ići da prisluškujete šta drugi radi i govore i nemojte se mrziti i nemojte jednim drugima leđa okrećiti i budite Allahovi rogovi, budite Allahovi rogovi braći. Zaista su ovo blagodati od Allaha te barika. Tamo. Bratstvo u islamu jeste blagodat. Allahova ruka nad, je nad džematom. Allahova ruka je nad džematom. Dok si u džematu, dok imaš nekoga ko te postiče na dobro odvraća od zla, ti si u Allahovi milosti. Ti si pod Allahovim rahmetom. I ako to odbiješ, i ako odbiješ da ideš na takav način kako ti Allah te bari kao tela naredio. Pravi put. To je pravi put. Pravi put jeste put džemata. Da se držimo džemata. Da budemo jedinstveni. Da jedni drugi upozoravamo na šer. I da ih navraćamo na dobro. Ako odustaneš od tog puta, pa Allah će doći sa drugim narodom. Doći Allah sa drugim dovešće Allah drugi. Nemoj da te tvoj kibud navede da odustaneš od toga. Nego vidi, koriguj se, popravi se. Zašto ti u džematu? Traži od drugih da te, da te nasihati. A isto tako moraš i ti biti taj koji će nasihati. Kaže Allah, te barike od Allah, po ovom pitanju, ako ostavimo ovaj put, Allah Đelešanu kaže, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم Kaže Allah te barike od tala. O vjernici, ako neko od vas, od vaše vjere otpadne, pa Allah će zasigurno doći s drugim narodom, koje on voli, juhibbuhum, wa juhibbunehu, i koje, koje on voli i koje on Allaha voli. Allah će doći s drugim narodom, koje Allah želešanom voli i koji Allaha voli. Prema vjernicima ponizne. Adilletin ala mu'minine. Opisuje Allah te bareke ve taala koja je njihova glavna karakteristika. Ti koji će doći nakon oni koji otpadnu, koji skrenu sa staze selefa. Adilletin ala mu'minine. Ponizni prema vjernicima, blagi, izzeti na lel kafirin i ponositi prema kafirima. Ne daju im pardona. Ponositi. Subhanallah. Da li mi ovu osobinu imamo kod sebe? Treba dobro da se zapita. Svaki od nas, vallaha, da li smo ponizni jedni prema drugim? I da li smo ponositi prema kjafirima? Mujahiduna fi sabilillah. Borit će se na Allahom putu. Koji će se boriti na Allahom putu? Oni koji su ponizni jedni prema drugim. A ponositi prema nevjednici. A džihad na Allahom putu jeste milost od njega uzvišenog. Da se očisti ono što je u vjernickim prsima. I da se otkloni strah i neugodnost. To je milost od Allaha Đelešanu. Da neke uzme kao šehide. Nekima da velike nagrade, a nekima da pobjedu. To je milost od Allaha Đelešanu. Pa ako želimo do vrhunca Islama, evo lijeka. E dilleti nalel mu'minin. Ponizni prema vjernicima glavna karakteristika naša mora biti da smo ponizni jedni prema drugima. To mora biti na prvom mjestu. I nije poniznost da bratu prešućuješ na grijeh. Nije to poniznost. Ti ga guraš u džehennem. Resul sallallahu alaihi wa sallam kaže ja sam poput onoga koji stoji kraj vatre. A vi ste poput onih skakavaca koji skaču u vatru. A ja ih od, odvraćam. I umalo da, da mi se ne istignete. Subhanallah. Znači, ma, naša osobina moramo, mora biti da jedni druge odvraćamo od vatre da jedni druge postičemo na hajr, da jedni druge postičemo na bogobojaznost, na ustrajnost na pravom putu, pa će Allah Đelešanu dat da se naša srca zbliže i zavoli. A da si ti, Muhammede, potrošio zlata koliko je brdo uvod. Da spojiš njihova srca, ne bi spojio. Ali Allah njihova srca spojio spojio srca koga? Ashaba. Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Muhađeri koji su došli u Medinu, ovi su ih prihvatili kao prava braća. Na pa primjer Abdurrahmana ibn Aufa, ne smije kod nas, ne smije mu biti ravnodušni naspram tog primjera, kada mu brat kaže Subhanallah, razvim imam dvije žene, kaže. Pa ću jednu pustiti, pa evo ženi ti. Znači, popolovio je sa njim i metak svoj. I čak ono najosjetljivije. Pustit ću, kaže jednu ženu. Kaže, ne, ne, da tebe Allah nagradi. Pokaži ti meni gdje je pijac. I ovaj drugi je imao isto tako osjećaj. Subhanallah. Molim Allah te bari kao tala da nam primjera sahaba bude dovoljno. Juđa vidune fisa bilila. Borit će se na Allahom put. Ovo je pouka za one koji hoće da se bore na Allahom put. Da nema drugog puta. Nema drugog puta osim da, se, da, su, da muslimani budu jedinstveni. Resul sallallahu alaihi wa sallam nije nikada izašao u borbu, a da nije vjernike učinio braću. Da nisu bili braći. Pa vjedni za druge ginuli. I znate primjer onih koji su bili ranjeni, pa je bilo malo vode, pa im je tijeljena voda. Pa je odbijao svaki od njih. Kaže, dadni mome bratu, njemu je preče. Dadni mome bratu, njemu je preče. Dadni mome bratu, njemu je preče. I tako su se izredali dok nisu jedan po jedan preselili kao šehrani. Kolika je to ljubav, subhanallah, da pokušamo da se, da se malo zamislimo, da pokušamo shvatiti kolika je to jaka ljubav Ti si na samrti, u bolovima. U smrtnim agonijama. Te gobe su to, teškoće, vrućina. Žeđ. Umireš od žeđi. A ti kažeš, daj moj brat, njena greća. Koliko je ta ljubav bila jaka, subhanallah. La havla, la kubu, tebe. Molim Allah, te barike, vitala da im budemo poput njih. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم Put na kojim želimo biti i ostati. Put vjernika. www.paltalk.com Soba put vjernika. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Resul sallallahu alejhi ve sellem kaže: ne budite međusobno zavili, nemojte jednim drugima povećavati cijenu robe, nemojte se mrziti, nemojte se jedni od drugih okretati, nemojte vršiti kupo prodaju nakon što je, što je već sklopljeno. Vidite, subhanallah i radim, Resul sallallahu alaihi wa sallam, kada bi nasihatio svoje ashaade, prvo bi im ukazao, znači uspostavio bi im diagnozu, a na, zatim nakon toga bi im dao lijek. Znači, kada mu je došao Ashab i upitao ga o nekom problemu, rekao bi mu, rekao bi mu kakvom je problem. Nakon toga bi mu dao lijek. Pa i ovaj hadis je lijek za nas. Kako da se obhodimo jedni prema drugima, da bi se očuvalo naše vrasto. Kako da se ponašamo jedni prema drugima, da bi naše vrasto bilo, da bi bilo dugoročno. Isto tako u drugom hadisu Rasul sallallahu alejhi ve sellem kaže između ostalog najdraži su mi od vas koji ispune svoje potraživanje ili oni koji oprosti. Rasul sallallahu alejhi ve sellem spomenu dvoje koji ispune svoje potraživanje ili oni koji oprosti. Ako imaš nešto da ti je brat dužan i da ti je učinio zulum, pa potraži to kod njega. Ili oprosti nemoj biti onaj treći. Jer njega Resul sallallahu alaihi wa sallam ne voli. On nije najdraži Resul sallallahu alaihi wa sallam. Reci ono što imaš svome bratu. Očisti svoja prsa naspram njega. Ako nije nešto jasno, traži od njega da ti se pojasni. Traži od njega da ti se pojasni. Jer samo je to način šta? da očistite vaše prsa. Drugog načina nema, je često bude nesporazum. Često bude nehatlu, često bude zaborav, često bude lapsus, često bude ovo ili ono. I nemojte zaboraviti da je najčešće ono da su naše grijesi pitanje. To je najčešći slučaj. A molim Allah te bari kotela da nam oprosti. Da nas uputi na pravi put. Da nam pomoći da se popravimo. Da se klonimo naših grija. Jer sve ono što zadesi muslimansku zajednicu, kaže Allah te bari kotela, onima koji su pitali nakon bitke na Uhudu, kul enna hada, rekli su, otkud sad ovo? Otkud sad? Mi smo sa Resulom sallallahu alaihi wa sallam, najdražnijim stvorenjem Allahu, Allahu uzvišu najdražim Allahovim stvorenjem, najodabranijim poslanikom, pa izgubi smo borbu. Enahada. Otkud sad ovo? Otkud da izgubimo bitku? To je od vas samih. Reci, to je od vas sami. Zato što ste prekrišli narodu poslanika sa Allahovim. Molim Allah, te barite tela, da mi ne budemo da njih koji će prekršiti narodu poslanika sallallahu alaihi wa da nas uputi na pravi put, da nas sačuva svi zavod. I zaista, draga moja braća, sjedite se sudnjeg dana i stajanje pred, Al pred Allahom Đaldašanom. Subhanallah i lavim. Čovjek sa čovjekom razgovara o onome što ga tišti i onoga što ga boli pa mu nezgodno. Pa mu je još više nezgodno kad je to u grupi, kad je više ljudi, teško, nezgodno. A makar imao istinu kod sebe, nezgodno. Zamislite, subhanallah i labim, kad budemo stajali na sudnjem danu pred Allahom Đelešanom. Kad budemo sa Allahom Đelešanom razgovarali bez prevodilovca, Nema prevodioca. Direktno sa Allahom Đelešanom. Kad bude upitao za naša djela, za naše grijehe, kako ćemo mu odgovoriti? Da li ćemo biti poput oni koji će skloniti svoju lijevu ruku za leđa i pružiti desnu, da im se da knjiga u njihovu desnu ruku, da prođu polaganje računa, ili ćemo biti oni drugi koji će nam Allah Đelešanom dati knjigu u desnu ruku. كريم نبي عظيم نبي كريم نبي عظيم وبالمؤمنين www.paltalk.com Soba put i vjernika Ovi koji budu sklonili lijevu ruku za leđa i pružili desnu neće moći na sudnjem dan prevariti jer će past će knjiga iza leđa onim u lijevu ruku a kad otvore svoju knjigu šta će ugoditi Zato pripremimo se za taj dan, dragi moji. Allah Želešan nam ne ostavio dosta vrata. Allah Želešan nam od nas zulum neće učiniti. Ono života što imam kod sebe, to je sasvim dovoljno da položimo da položimo na sudnjem danu, da pređemo siraću prvi. Nek nam to stalno bude na umu. I nam to bude preokupacija. Jer je to bila preokupacija i oni prije nas. Osman radi Allah anhu je se isto tako bojao kabur svoga zaba. Drugi su se bojali patnje džahennama. Treći su se bojali ovoga ili onoga. Nekam to bude na ovom. Stajanje na sudnjem danu pred Allah Đelešanu. A kada te uzvišenje upita, jesi li moj rob? Zatim nisam dao na faku i djecu i imetak. Zati nisam to dao. Pa šta se? Čovjek će tog dana, kada ga Allah želeš ono to upita, okrenut se lijevo, lijevo i desno. I neće ništa drugo vidjeti osim vatru. Vidjet će samo ispred sebe džahana molim Allah te bari koji tada nas uputi na taj put, da nas sačuva patnje džahnata. Molim uzvišen te bari koji tada da nas sačuva vatre. Molim Allah te bari koji tada da nas sačuva vatre. Molim Allah te bari koji tada da uđem u džennet bez polaganja računa. Da nam oprosti naše grije, da pređe preko naših rđa i postupaka da pomogne oni koji se bore na njegovom putu, da oslobodi naše zarobljene. Molim Allah te bari kutala da oslobodi našu lemu iz zatvora. Molim uzvišenom te bari kutala da nam se smiluje. Da naše bratske veze pojača, da budemo istinska braća. Molim Allah te bari kutala da se pomažemo na dobročinstvu i bogobojaznosti. Molim Allah te bari kutala da nas da nas pomogne da ne budemo od onih koji će se potpomagati na griješenje. Molim Allah te bari kvatala da oprosti imen imama i posne dova, alhamdulillah, rabu dar, amin. Wa aqim, salam. Raufun rahimun. Soba put vjernika. www.portal.com Soba put vjernika www.portal.com Soba put vjernika Put vjernika vezane za stanje islama i muslimana još mnogo, mnogo toga. Neka nikoga od vas ne spriječi strah od ljudi da kaže istinu kada je vidi ili bude njen svetok. Jer mu riječ istine neće približiti čas smrti, niti mu umanjiti na faku. Posjetite nas www.paltak.com Soba put, vjer, soba put, vjer. Portal na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo, za koje kažu mnogo toga, a najmanje istinu soba put vjernika. Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom. Posjetite naše web stranice www.paltalksobaputvjernika.blogspot.com www.stazumislama.com i www.spašenaskupina.com Ehlen wa sahlen.